السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wapenzi watukufu wa إسلام فإن kukumbushana aqida na عقيدة نمسينجي أهل السنة والجماعة katika msingi mkubwa tuliozungumzia wiki iliyopita ni msingi wa kuamini qadar ya Allah jalla jalal e, leo hii tuendelea maulama watueleza ya kwamba wa min usuli ahli sunnati na katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ya kwamba wao katika misingi yao ni kupeana nasaha kupeana nasaha kupeana nasaha kwa nani kupeana nasaha kwanza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Allah Jalla Jalalu pili kupeana nasaha kwa kitabu cha Allah Jalla Jalalu tatu kupeana nasaha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nne kupeana nasaha kwa viongozi wa Kiislamu tano kupeana nasaha kwa watu wote kwa ujumla haya maneno yanahitajia tafsiri na asili yake yanatoka katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ambayo imepokewa na Abi Ruqayya Tamimi bin Aus dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala amesema ad-dinu nasiha dini ni kunasihiana qulna liman tukasema masahaba wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam liman kunasihiana kwa nani nani ambaye tutampatia nasiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akasema lillah kumnasihi allah tabaraka wa taala walikitabihi na kitabu chake walirasulihi na mtume wake waliaimmati almuslimin na viongozi wa Kiislamu wa ammatihim na watu wote kwa ujumla uh, ulama katika kufasiri maneno haya matukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza ibn daqiq al-eid atueleza maana qawlihi ad-dinu nasiha maana ya kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam ad-dinu an-nasiha ay imadu ad-din wa qiwamuhu an-nasiha yani ile mijinguzo ya dini au nguzo za dini na kusimama kwa dini yasimama kwa nasiha bimaana ikiwa hakuna nasiha basi hakuna dini hivyo ndivyo ilivyo ndio maana ukaona watu waenda mbio kunasihiana katika kumcha Allah katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya mema katika kuacha maovu pasina hilo la kunasihiana kungelikuwa hakuna dini sasa watu wangekuwa tu wako free kila mmoja anafanya jambo lake kila mmoja afanya avotaka kama vile ilivyo katika ulimwengu leo hii hurriyatul insani kuna watu wanadai uhuru wa mwanadamu, yani kwamba yeye mwanadamu asiambiwe chochote, akae na afanye vile ambavyo anavyoona katika akili yake kwamba hivi ndivyo sawa. Hurriyatul insan almutlaq, uhuru wa mwanadamu usiokuwa na mipaka. Wakautangaza mpaka ikawa sasa kuna wengine hujitokeza katika mabarabara, katika vikao vyao wakidai uhuru wao katika mambo ambayo yanamchukiza Allah tabaraka wa taala kwa hiyo laula nasiha kama si nasiha basi dini hii isingebakia hivyo ndivyo anavyomaanisha mtume sallallahu alayhi wasallam ad din nasiha dini ni kunasihiana kama vile alivyosema katika hadithi yake nyingine al hajj arafa haji ni arafa kwa hiyo bila arafa hakuna nini hakuna haji kwa hiyo bila nasiha hakutokuwa na dini lazima watu waambiane watu waelekezane watu wajulishane na kufundishana yale ambayo anayoyataka na kuyaridhia Allah jalla jalaluhu kisha hapa mtume akaulizwa hii nasaha tutatoa kwa nani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akajibu akisema an-nasihatu lillah nasaha ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Allah jalla jalal kaza huyo Allah ahitajia nasaha kwetu sisi paka tumpatie nasaha lakini haimaanishi hivyo kwamba tutamwambia wewe Allah wewe fanya hivi fanya hivi la wanasema wanaozuoni katika kufasiri maana an-nasihatu lillah huwa al-imanu bihi ni kumwamini Allah tabaraka wa taala hiyo ndo nasiha kwa Allah tabaraka wa taala wa nafyu shirki anhu na kumpingia yeye mshirika eh kumwamini Allah jalla jalalu na vile vile kumpingia kwamba Allah hana mshirika katika katika mambo yake katika ibada zake katika majina yake katika sifa zake huko ndiko kumnasihi Allah tabaraka wa taala basi hivyo Allah hahitaji nasiha Allah hahitaji nini nasiha zetu waweza kumnasihi nini Allah wewe lakini kumnasihi kwa njia hii ya kwamba antu'mina billah muamini Allah jalla jalalu wa nafyu shirki anhu na kumpingia yeye shirki hana mshirika Allah jalla jalalu wa tarki ilhadi fi sifatihi na kuacha mambo ya kufanya ilhadi na kupinga sifa za Allah tabaraka wa taala huko ndiko kumnasihi Allah jalla jalal hmm? hakuna kufanya ilhadi kupinga sifa za Allah tabaraka wa taala wa wasfuhu bi sifati al na kumsifu Allah tabaraka wa taala kwa sifa za ukamilifu ambazo amesifika nazo Allah jalla jalalu vile vile uh, kulliha wa tanzihuhu anin naqais kumtukuza na kumtakasa Allah tabaraka wa taala kutokamana na mapungufu Allah hana upungufu katika nini katika sifa zake katika majina yake katika dhati yake Allah jalla jalaluhu huwa al-kamil yeye ni mkamilifu fi sifatihi katika sifa zake na vile vile katika majina yake vile vile wasema wanaozuoni katika kumnasihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walqiyam bi ta'atihi na kusimama katika kumtii Allah jalla jalalu katika yale ambayo ametuamrisha wajtinabi ma'siyatihi na vile vile kujiepusha na maasiya ya Allah tabaraka wa taala kumtii katika amri zake vile vile kumtii katika nini katika makatazo yake yale aliyotuamrisha tufanye na yale aliyotukataza tujiepushe nayo vile vile wasema wanaozuoni katika nasiha lillah huwa hubbu fihi wal fihi ni kule kupenda kwa ajili ya Allah jalla jalalu na kuchukia kwa ajili ya Allah jalla jalalu jambo kama hili limekuwa ni geni sana kwa watu leo hii ukimchukia mtu katika eh, kwa ajili ya Allah waambiwa yule ni mushaddid yule yuko hivi anafanya dini kuwa ngumu la ni masala yako katika tauhidi yule ambaye hamtaki Mwenyezi Mungu hamtaki Allah jalla jalaluhu tunakuwa bariuna minhu mbali na yeye tunapeleka nasaha akikataa basi kana mambo yako kuchukia kwa ajili ya Allah na kupenda kwa ajili ya Allah ni mlango ambao leo hii kama vile kwa Waislamu umefungwa na lau utasimama nao kidete na kutetea mlango huu basi utaambiwa wewe ni mushaddid katika dini we upendi watu umekuja na msimamo ambao haukuwepo umekuja na dini mpya la ni masala yako na huku ndiko kunasihi Allah tabaraka wa, wa taala kupenda kwa ajili ya Allah na kumchukia eh, kuchukia kwa ajili ya Allah jalla jalalu vile vile wajihadu man kafara bihi kumpiga vita yule ambaye amemkufuru Allah jalla jalalu wal i'tirafu bi ni'amihi na kutambua neema za Allah jalla jalalu washukuru alaiha na vile vile kushukuru zile neema za Allah jalla jalalu walikhlasu fi jami'i al-umur na vile vile kuwa na ikhlas katika mambo yako yote mambo haya ambayo tunaenda nayo katika ulimwengu lau mtu atakwenda nayo kiikhlas kilillah yeye wakati wote atakuwa katika ibada wote kwa sababu al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda ni jina limekusanya kila ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda ni ibada na anakiridhia kwa hiyo katika kutafuta kwako riziki ni ibada lau waitafuta ile riziki kwa ajili ya Allah ili nipate kula nipate kulisha watoto wangu tupate nguvu za kumwabudu Allah jalla jalalu utakuwa wewe uko katika ibada maisha yako yote ukiyatengeneza vizuri yatakuwa ni kwa ajili ya kumwabudu Allah jalla jalalu vile vile wa du'a ila jamii al-awsaf al-madhkura kulingania watu waje katika hizi sifa zilizotajwa hapa watu wamwabudu Allah watu wamwamini Allah jalla jalalu watu wamtakasi Allah jalla jalalu huko ndiko kumnasihi Allah jalla jalalu ukiwaita watu waje wayafanye haya tuliyozungumza ya kumnasihi Allah tabaraka wa taala basi utakuwa wewe umemnasihi Allah jalla jalalu walhadhu alaiha na kuwahimiza watu kuyafanya hayo la sivyo Allah haitaji nasaha za yoyote lakini huku ndiko kumnasihi Allah jalla jalalu katika kumsifu na kufanya yale ambayo ametuamrisha jalla jalalu kwa haya machache tumuomba Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم